بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, والمرسلين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخوة الإيمان تكيان دليا شرح يا كتاب يا تعظيم الصلاة كتاب وماتو كيلونجلا كوس الصلاة leo tutaangalia jambo muhimu ni kwamba hii sala ilifaradhishiwa manabii wote ambao walikuja duniani na kwamba hii sala yani kuonyesha umuhimu wake na ina mahali pakubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba kila nabii alikuja hii dunia alikuwa anaswali tutataja mifano katika Qur'an ambayo Sheikh ametaja biidhnillahi alkarim mfano wa kwanza maqala Allahu fi qissati Yunus Allah ametaja katika kisa nabii Yunus alayhi salam hina altaqamahu hut wakati alimezwa na nyangumi ama ile whale alisema Allah subhanahu wa ta'ala alisema falaula annahu kana min almusabbihin, yani i falaula, yani kama kwa sio, yani Nabii Yunus alayhi salam alikuwa katika wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, na yeye musabbihin. Ibn Abbas radiyallahu an anasema yeye pamoja na Qatada na Sa'id bin Jubair wote wamekubaliana ni kwamba kana min almusallin, alikuwa anaswali kwa wingi. Allah baadaye anasema lalabitha fi batnihi ila yawm yubathun, angekaa ndani ya hiyo tumbo ya nyangumi mpaka siku ya Kiyama. Kumaanisha kwamba ile kitu ilimwokoa ni kwamba alikuwa na swali kwa wingi, na pia alitaja kisa ya Khalilullah, yani Khalil ni ile urafiki khalis, haina haina yani Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia watu wawili, yani ile urafiki ambayo ni unconditional, ile urafiki ambayo Sio ati ilipita yani, kama sisi binadamu kwamba mtu akikufanyia mema mnakuwa marafiki kupitia ile mema mulifanyiana, ama mulikuwa marafiki kwa sababu ya maslahi fulani. La, hii Allah anawapatia watu ambao walikuwa ni wacha Mungu, na aliwapatia watu wawili peke yake. Watakhadha Allahu Ibrahima khalila, alimpatia Nabii Ibrahim alayhi salam. Rasul sallallahu alayhi wasallam alisema inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. Kwa hivyo na wewe ukitaka kupatiwa hii daraja Allah anasema innal ladhina amanu wa amilus salihat kana lahumur rahmanu yani innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda ambao wameamini wakafanya mema Allah atawapatia yani mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda lakini sio kama ile mapenzi ama ile upendo aliwapatia na nabii wa nabii Ibrahim alayhi salam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Nabii Ibrahim alipomwenda maka akamwacha Hajar na mtoto wake Ismail alayhi salam, akasema Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'. Ewe Allah, mimi nimewaacha familia yangu mahali hakuna kitu yote, ni desert, hakuna hata miti, hakuna maji, hakuna kitu yoyote رب إن عند بيتك المحرم لكن مويكا كاريبونا نيمباياكو ربنا ليقيموا الصلاة إلي واسمميش الصلاة نبيا يعني حكو تاجع مالينجين اسبقواني هي الصلاة نبيا الله سبحانه وتعالى لمؤمنين الله نتاجع كتك قصة نبي إبراهيم عليه السلام أنا سيما وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود yani Nabii Ibrahim alipomweka Nabii Ismail na mama yake hapo akawacha akaenda, aliwahi kuwazuru mara kwa mara, na katika ile mara ametajwa kwa Qur'an, waliamrishwa wajenge Kaaba. Aliamrishwa akakuja akamwambia, akakuja wakajenga yeye na mtoto wake Ismail alayhi salam Allah aliwaamrisha watahirishe nyumba yake mina, yani kwa wale watakaokuja kufanya tawaf, wale watakaokuja kuswali na kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, pia kufanya tawaf kwa aya nyingine. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema rabbana rabbi ja'alli muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana liuqimu as-salah, yani afwan rabbana rabbi ja'alli muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yani Allah yani nijalie mimi na kizazi changu tusimamishe sala ewe Allah subhanahu wa ta'ala, nikubalie dua yangu. Na pia alitaja katika shani ya Ismail, yani wadhkur fil kitab Ismail, mtaje Ismail katika kitabu, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, alikuwa ni mkweli na alikuwa ni mtume na nabii. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat, alikuwa anaamrisha watu wake yani sala na zaka watoe na pia Allah ametaja katika shani ya Ishaq ambaye ni ndugu ya Nabii Ismail alayhi salam, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, sema tulimpatia Nabii Ibrahim Ishaq wa Yaqub nafilatan. Hii nafila inamaanisha yani alipatiwa, alikuwa anaomba tu mtoto mmoja akapatiwa watoto wawili, na juu yake katika, katika Nabii Ishaq akapatiwa Yaqub na akafanywa mtume alayhi mtume yani sallallahu eh, alayhi wasallam ajma'in. Allah anasema wa kullan ja'alna salihin, wote tuliwafanya watu wema. Pia Allah anaendelea anasema waja'alnahum a'immatan yahduna biamrina wa awhayna ilayhim fi'la alkhairati wa iqamis sala wa ita'iz zaka. Yani mahalo shahid ni kwamba Allah aliwaamrisha kufanya mema na wasimamishe sala na watoe zaka. Na pia kisa Nabii Shuaib alipokuwa akikataza watu kuabudu pasi chochote pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala walimwambia ya Shuaib ewe Shuaib as-salatuk as-salawatuk sala zako hizi unaswali ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, inakuambia uache kitu ambayo tuache ile kitu mababu zetu walikuwa na baba zetu wanaabudu. Yani inaonyesha kwamba manabii walikuwa nasali na nabii Shuaib alikuwa anasali. Na pia kisa nabii Musa alipoenda kwa Mwenyezi Mungu karibu alipoona moto, akasema Mwenyezi Mungu alimwambia fastami' lima yuha, sikiza ninachokupatia kama wahi. Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li dhikri Hakika hakuna Mungu isipokuwa mimi Hakuna chochote kile ambacho kinafaa kuabudiwa isipokuwa mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo niabudu mimi peke yangu na usimamishe eh, sala. Na pia <clears throat> kisa Nabii eh, Daud alayhi salam alipokosea aliomba vipi? Aliomba msamaha, alisema fastaghfara rabba, aliomba Mwenyezi Mungu maghfira, wa kharra raki'an wa anab akarukuu na akasujudu na akamswalia Allah subhanahu wa ta'ala na akafanya tauba na pia anataja kisa ya Nabii Zakaria Nabii Zakaria alipoomba pia mtoto malaika walimuita fanadathu almalaika malaika walimuita wa huwa qaimu yusalli fil mihrab akiwa anaswali mahali ambao walikuwa anaswalia na pia kisa ya Nabii Isa alipoongea akiwa mtoto mdogo sana akiwa maybe few months ama one month hivi aliongea katika wale watoto waliongea wakiwa wadogo ni Nabii Isa alayhi salam. Alisema qala inni ana ab, inni Abdullah, mimi ni mja wa Allah, atani alkitab, amenipatia kitabu, wajaalani nabiya, akanipatia uh, utume, akanifanya mimi ni mtume, wajaalani mubarakan aina ma kunt, amenifanya mimi niko niko na baraka kila mahali naenda, wa awsani bisala, alinipatia wasia Allah subhanahu wa ta'ala, ni swali na nitoe zaka maadumtu hayya madama niko hai na ambao wanasema kwamba Nabii Isa alipatiwa utume akiwa mdogo. Hii ni masala ambayo maulama wengi wamesimamia, tawakafu alaiha, hawajataja kitu chochote. Allahu yani aalam. Na Sheikh Saleh Fauzan ashawahi kuulizo hii swali akasema Allahu aalam, Allah ndiye anajua zaidi. Na pia anasema katika shan yani ya manabii wote aliwataja, akasema ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim Al, hawa ni watu ambao Allah amewapatia neema minan nabiyin katika manabii wa min dhurriyati Adam manabii katika kizazi cha nabii Adam wa mimman hamalna ma'a min dhurriyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina Allah anasema nini mwisho idha tutla alaihim ayatu rahman wakisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala kharru sujjadan wa bukiya wanasujudia Allah wakiwa analia wamemrudia Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja adhabu kali ambayo atakayewacha swala sema fa khalafa min ba'dihim khalfun yani kuna watu watakuja nyuma adhaa'u sala wanapoteza swala imma yote ama baadhi wattaba'u shahawat na wakafuata matamanio ya nafsi fasawfa yalqauna ghayya ghayya watapata ghayya ghayya ni mahali kumoto wa jahannam imekea wale ambao wanawacha sala Hizi ni baadhi ya mifano ambazo Sheikh ametaja. Nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.